kaheksatamam. men men rozi men yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida oy shu kunlarda yorug' dunyoda bormanmi yo'qmanmi deyman oysha buvi marhum bo'lmaganida shu oy ichi o'zingiz toshkentga yetib kelar edingiz asa hamma vaqt topiladi desangiz qizingizning ko'ngli uchun hali ham kelganingiz yaxshi dadamga manim arzimni aytsangiz qaytarmas mendan dadamga behad salom kelasi oydan qo'rqaman Ko'rishalmasak, mendan rozi bo'ling dadam va boshqa yor do'stlar ham kumush yostiq Toshkent 1269 yil 1 qavs oyida kumush o'z xatida yozganidek darhaqiqat zaynab shu keyingi kunlarda yovoshga tortgan o'n og'izga bir og'iz so'z qaytarmas tinchgina muloyimgina ya'ni mundan bir yil burungicha edi qaynona tarafidan opangni ko'zi yorir vaqti yetdi o'choqboshi boshi ishlaringni endi o'z qo'lingga ol deb qilingan taklifni mamnuniyat bilan qabul etib hatto oybodoq onani ham o'choq boshi yumushidan xalos etayozgan unga faqat hovli supurish uy yig'ish va shunga o'xshash mayda ishlarnigina qoldirgan edi zaynabdagi bu o'zgarish faqat haligi taraf bilangina qolmay eri to'g'risida ham shundoq edi otabek o'z yonig'a kirsa kirdingmi demas va kirmasa kirmading demas edi erining ba'zi bir samimiyati qorong'iroq muomalalarga qarshi zaynab ham muhmalarak qilib kulib qo'yar edi oy tug'ib mo'ljal yaqin yetdi marg'ilondan ham oftob oyimning yo'lga chiqish xabari keldi lekin kumushda ma'lum og'riq boshlangan edi og'riqning birinchi kuni kumush hech kimga sezdirmay yurdi ammo ikkinchi kuni buni boshlab otabek undan keyin o'zbek oyim sezdi otabek ma'lum xavf ostida bu sirdan kishiga og'iz ochish uchun o'zida majol topmasa ham o'zbek oyim darrov hasanalini bundan olti oy ilgari belgilanib qo'yilgan doya xotinga yugurtirdi doya kelgandan so'ng ichkari hovli erkak zotidan tozalandi kumushni o'xtin o'xtin og'riq ushlamakda doya xotin va o'zbek oyim unga o'zlari bilgan udumlar bilan yordamlashmoqda edilar kechga tomon dard kuchayib ketdi o'qtin o'qtin dambadamga alishindi tashqarida otabek yo'q edi hasanali darvoza bilan mehmonxona orasida qo'lini qo'liga ishqalab yurinib turar va qayta qayta axtaxonaga kirib to'riq yo'rg'ani u yer bu yerini supurar edi hoji bo'lsa xursand va xafaligi noma'lum bir qiyofatda daloyil o'qir edi har besh daqiqada ichkari tomonga quloq solib to'xtar goho darichadan hasanalini chaqirib tinchlikmi deb so'rar edi ular masjiddan shomni o'qib kirgach ichkaridan oybadoq kechlik olib chiqdi undan na hasanali va na hoji og'iz ochib hol so'ramadilar taom ustida otabekning yo'qligi ham his etilmadi so'zlashmasdangina lagandan bir muncha cho'qig'an bo'ldilar da qo'l artishdilar kuftan aytildimi eshitmadim chiqaversak ham bo'lar shu vaqt ichkaridan xotinlarning favqulodda qiy chuv tovushlari eshitilib ikkisining ham quloqlari tikkaydi va qo'rqa pisa bir birlariga qarashdilar qiy chuv orasida zaif yig'i tovushi ham kelib qo'ydi ikkisi bir muncha kulimsirab oldilar lekin shundoq bo'lsa ham yana churq etib og'iz ochmadilar oradan ko'p fursat o'tmadi ichkaridan oybadoq yugurib chiqdi suyinchi suyinchi o'g'ilmi xolva o'g'il o'g'il barakalla hoji kulimsirab qo'lidagi uch to'rtta oq tanga bilan bitta tillani oybadoqqa uzatdi tangalarni o'zing ol tillani doyachaga ber ho'p ho'p bular rahmat omin alloh taolo umr bilan bergan bo'lsin allohu akbar otabek mehmonxonaga yaqinlashishi bilan chaqaloq yig'isini eshitib ixtiyorsiz ichkari havliga tomon burildi va yo'lakda onasiga yo'liqdi qorong'u bo'lsa ham o'zbek oyimning tusidagi shodlug' belgilari ochiq ko'rinib turar edi voy bolam o'g'il muborak bo'lsin o'zi dedikmi dedik bolam dedik dedik oldiga kiraymi yo'q yo'q yo'q yo'q chillali uyga kechasi ko'chadan kelib kirish yaxshi emas ichkari kirsang to'g'ri zaynabning oldiga bor dadang shundami o'zi o'zi yaxshi xotirjam bo'l bolam xotirjam bo'l yaxshi yaxshi otabek ketiga burilib qashqari yo'lakdan kirguvchi dadasi bilan hasanali shaprasini oldi va o'ylanib to'xtadi ayniqsa hozirgi paytda dadasi bilan to'qnashish uning uchun biroz o'ng'aysizroq tuyulgan edi shu yo'sin bir muncha vaqt yo'lakda turib so'ngra ichkari tomon yurdi zaynabning uyiga o'tar ekan bir necha qayta kumush yotgan uy tarafga qarab oldi o'g'il muborak bo'lsin qutlug' bo'lsin haligi xo'sh haligi haligi bu yog'i qursin ha aytgandek oshingizni yeysizmi yeyman sovib qolmagan bo'lsa shu qandoq bo'lsa ham hozir zaynabning chehrasi ochiqroq ko'rinsa ham ammo bu ochiq chehraning zamirida uni jiddiyroq mashg'ul qilgan yana bir gap bordek ya'ni ko'rinishidan shoshqanliq va yo shuning singari bir hol uning shu ochiq chehrasi ostiga yashiringandek edi zaynabning 15 daqiqalik muomalasida otabek yuqorigi kabi esdan chiqarish holatiga bir necha qayta uchradi va oxirida so'ramoqqa majbur bo'ldi nega holingiz parishon voy nega parishon bo'lsin manim ko'zimga parishon ko'rinasiz to'g'ri qo'rqdim nimadan qo'rqdingiz tug'ishdan qiynaldimi qiynalish ham gapmi o'z ko'zingiz bilan ko'rmaganingiz uchun ishonmaysiz oyim bundoq demagan edi-ku. sizdan yashirganlar otabekning yuragi juda uyushib ketdi hatto kundoshini parishon xotir qilgan bu gap otabekka qandoq ta'sir qilishi ko'p tafsilga muhtoj emas bu to'g'rida zaynabga yana savol tashlab tafsilot olishdan qo'rqdi ham uzoq o'ltirolmadi choyini naridan beri ichib o'rnini to'shatib yotdi zaynab shamni o'chirdi hali yotmoqqa vaqt erta edi zaynab kumushlik uyga xotinlar oldiga chiqib ketdi otabek uxlash uchun yotgan bo'lsa ham haligi gap uni ko'z yumdirmay qo'ydi o'ng so'l chalqancha yotib boqar edi lekin zaynabning qiynalish ham gapmi jumlasi qulog'i ostdan ketmas edi kumushning uydan keti uzilmay kelib turgan xotinlarning g'o'ng'ir g'o'ng'iri ham uning uyqusiga halal berar va ora chora go'dakning yig'lagan tovushi ham eshitilar edi bu ma'sum tovushga qarshi unda bir xil yaqinlik otalik hissi qo'zg'algandek bo'lsa ham ammo boshqa qora xayollar ichida tez yo'qolur edi shu yo'sin evir jivir achchiq va suchuk holat ichida uxlab bir ikki kun miyonasidagi kechinmalar turlik rang bilan uning uyquluq dimog'ida akslana boshladilar suchib uyg'ondi yonida kumush zaynab yo'q edi uyquluq ko'zi bilan narigi uyga quloq soldi hanuz boyag'i tovushni eshitdi va o'ng yonini bosib ko'rpaga burkandi mundan keyin tinch uxlab ketdi tush ko'rar edi chamanda gullar ochilgan emish bu kulshan uning o'ziniki emish ul rang-rang chechaklardan ko'zini ololmas emish tevarakka kelgan yovdan xavf bor emish hanjarini ushlab yovga qarshi chiqqan emish yov qochqan emish yov orasida onasi ham bor otasi ham ko'rinar emish qaytib chamang'a kirsa bir sigir gulni bosib yanchib o'tlab yurgan emish bu holdan o'zini unutgan va qo'lidagi xanjari bilan sigirga yugurgan emish sigir emas sariq sochlik albasti emish darmonsizlangan va xanjari qo'lidan tushgan emish dunyoni qorong'ulik bosgan emish sochib uyg'ondi va o'z yonida uxlab yotgan zaynabni ko'rdi haligi bosinqirashdan yuragi gup gup urar va vujudini ter bosgan edi sekingina o'ng yonig'i ag'darilib hovli tomonga qarab yotdi uning ag'darilishi bilan zaynabning ko'zi ohistagina ochilib yana yopildi vaqt saharga yaqin tevarakdagi xo'rozlar ketma ket qichqirar edilar yaqin oradagi objuvoz poyko'pining zarbi yerni silkitib silkitib to'lqin berar edi narigi uyda yonib yotgan sham nuri daricha tirqishidan milt milt ko'zga ilinur ammo shib etgan tovush eshitilmas edi ul qaytib uxlayolmadi kumushning kechagi qiynalishi to'g'risida xayollanib ketdi subh azoni aytilib sekin sekin tong yorib bordi mahalla masjididan ham azon tovush kelgach ul tahorat olmoq uchun qo'zg'aldi kumushning yonig'a kirish qulay bo'lsin deb nonushtani zaynabning uyida qildi o'zbek oyim tarafidan kirish uchun ruxsat berilgan edi choydan keyin doyachi kumush yonidan biroz vaqtga chiqib turdi to'rga kumush yotqizilgan uning oyoq tomonida o'zbek oyim chaqaloqni ko'tarib o'ltirgan edi otabek kelganda o'zining siniqqan yuzi ichkariga botinqiragan ko'zi bilan kumush iljayib unga qaradi otabek tutalinqirab muborak bo'lsin dedi kumush javob o'rniga uyalib yuzini ko'rpaga yashirdi otabek kumushning bosh tomoniga o'ltirdi o'zbek oyim fotiha o'qidi so'ngra chaqaloqni otabekka yaqinlashtirib toychog'imni ko'rmaysizmi?" chiqar dadasi otabek qizarib bolaga qaradi kumush yuzini yana ko'rpaga yashirib oldi o'zingiz tuzukmisiz shukur qiynalibsiz deb eshitdim ha tug'ma hazilmi senga kumush otabekni o'ziga imladi va qulog'iga shivirladi sizning gunohingizga xo'rak qildingizmi kechadan beri ichiga issiq kirgani yo'q zaynabga aytay sutlik atala qilib bersin albatta otabek onasiga bir tilla suyunchi bergandan so'ng xotirjamlik bilan uydan chiqdi tushlikdan keyin otabek mehmonxonada kitob mutolaa qilar dahlizda hasanali uzilgan ot asboblarini ulab tikar hoji masjidgami boshqag'ami ketgan edi shu vaqt ichkaridan oybadoq chiqib otabek yoniga keldi asadbek siz uyga kirib chiqar emassiz tinchlikmi tinchlik darrov kiringchi otabek oybadoq bilan ketma ket ichkariga kirdi zaynab rangi o'chgan holda kumushning uydan chiqib kelar edi nima gap ah, bilmadim opam ko'ngillari aynib qiziyaptilar otabek eshik yonig'a kelgandan so'ng uydan bir necha xotin paranji yopinib chiqdilar da ul uyga kirdi o'zbek oyim jom ushlagan kumush jomga o'qchib qusar edi nima bo'ldi bilmadim bolam boyatdan beri to'xtovsiz qusayapti yoqmaydigan xo'rak bergansiz yo'q e, yoqmaydirgan hech narsa yegani yo'q atradan boshqa xo'rak qilmadi undan ham yarim kozagina ichdi xolos qolgani ana tokchada o'zbek oyimning gapi tugamasdan kumush yana jonga intildi otabek uning boshini tutdi tabib ayttiraymi ayttir bolam ayttir mani ham ko'nglimga shu gap kelib turgandi otabek kumushning qusug'i bitguncha turdi da so'ngra yugurib tashqariga chiqdi hasanali hanuz boyog'i ishda edi ota siz yugurib tabibga boringchi nima gap keliningiz boyatdan beri qusarimish hasanali tabibga yugurdi otabek qaytib uyga kirdi chaqaloqni zaynab ko'targan kumush hamon qusmoqda kumush holsizlanib o'zini yostiqqa oldi qovoq ostlari ko'kargan yonig'a kelgan otabekka ham qaramoqqa majolsiz edi tuzukmisiz ko'nglim ko'nglim otabekning hamma badani titrab ketdi shundoq bo'lsa ham o'zini qattiq ushladi qatiq ichirib ko'rdingizmi yo'q qatiq buyuring oybodoq oybodoq oybodoq qatiq keltirguncha kumush yana jomga intildi bir ikki o'qchib qusqandan keyin otabekning qo'lidagi suv bilan og'zini chaydi va piyoladagi qatiqdan bir ikki qoplab o'zini yostiqqa tashladi harorati kuchlik yurak urishi favqulodda tez edi otabek uning manglayini qo'li bilan bosib ushlagan edi biroz tinchigandek bo'ldi o'zbek oyim burchakda bola ko'tarib o'ltirgan zaynabdan chaqaloqni olib uni jonni to'kib kelishga buyurdi otabekni manglayda turgan qo'li qizib ketib ikkinchi qo'lini almashtirishga majbur bo'ldi manglayda sovuqlik his etib kumush ko'zini ochdi yostiqdan qo'zg'aldi jom yo'q edi otabek shoshib tokchadagi xitoyi norin tovoqni oldi kumush qusdi bu gal qusuq boyog'i qatiq aralash til va sarg'imtil narsalar edi og'zini chaygandan keyin otabek qatiqni taklif qilgan edi ichmadi va o'zini yostiqqa otdi tabib keldi xabarini eshitib otabek jonlangandek bo'ldi uy eshigiga jon ko'tarib kelgan zaynab keyiniga qaytdi o'zbek oyim ham chaqaloqni ko'tarib uydan chiqdi otabek tabibning hurmatiga turishni ham unutib kumushning manglayin bosqancha o'ltirar edi tabib otabekdan voqeani so'rab bilgandan so'ng kumushning tomirini ko'rib labini tishlab qoldi va tovoqdagi qusuqni hitlab qaradi bu kun nima xo'rak qilgan ekan atala o'sha taomdan biroz qolgani bormi? bor otabek boya onasi ko'rsatgan joydan kosani olib tabib qo'liga berdi tabib kosadan barmog'iga biroz elashtirib yaladi va darrov tuflab tashladi zahar ichibdi bekor gap tabib otabekning hozirgi holatdan dahshatga keldi men hozir dafi uchun dori yuboraman zaharni kim beradi men men o'zingiz o'ylab ko'ringchi men darrov dori yuboray darrov ichiring tuzukmi bildim bildim zaynab zaynab zaynab janob yuboring yuboring darrov yuboring tabib ketdi otabek telbalarcha yugurib kumushning boshqa keldi yuzini ochib manglayini bosdi va o'pdi kumush ko'zini ochib kuch bilan so'l qo'lini erining yelkasiga tashladi qo'lida chaqaloq bilan Gruzbek oyim kirdi. Zaynabni chaqiraman. Zaynabni. Zaynab? Zaynab! Zaynab yugurib uyga kirdi. Tusi murdadek oqargan edi. Otabek kumushni qo'yib, yerdagi atalani oldi. Ich buni. Ich, janob. Zaynab orqaga tizlandi. otabek kosani unga otdi zaynabning kiyimi atala bilan berandi ket ket ket janob taloqsan taloq taloq so'zini eshitgan kumushning ko'zi yarq etib ochilib yana yumildi shuning ustiga dahlizdan yusufbek hoji ko'rindi hoji voqeani tabibdan eshitgan shuning uchun hozirgi fojia sahnasidan ajablanib turmadi chiq zaynab chiq la'nat sendek xotinga zaynab chetlanib uydan chiqdi hoji kumushning boshqa kelib o'ltirdi otabek va onasi oyoq ustida edilar kumushning ko'zi yumuq sochlari yuzi ustida parishon edi hoji o'z qo'li bilan sochlarini tuzatib kumushning ko'kimtil tovlangan yuzini ko'rdi va manglayini bosdi oyim oyim kumush ko'zini ochib besaramjon unga nazar tashladi va tanib qo'zg'almoqchi bo'ldi qo'zg'almang oyim qo'zg'almang kumushning ko'z yoshsi chakkasidan oqib tushdi hoji ham o'zini to'xtatolmay kumushning yoshini artib boshini siladi xudo shifo berar bolam kumush jomga qo'zg'aldi otabek kelib qo'ltiqladi hoji ham uning boshini tutdi bu gali qusuq qonga aylangan edi burnidan ham bir necha tomchi qon oqdi qusib yotg'ach ko'zi yarqillab ochilib ketdi va tevarayiga betoqat qaradi oyi Ayı. Dede. Hikam. Kumuş. Erinin yüzünü yüzüge koydu. Uyanıkan sumal gözünü yumdu. ertasi kun dafn marosimi bo'ldi janozaga toshkentning har bir mahallasidan deyarli kishilar ishtirok qildi faqat maqtulaning eng yaqinlarigina bu tantanaga yetib olmadilar. bechora ona bechora ota uchinchi kuni ular ham kelib yetdilar ularning hozirgi holini tasvir etish mumkinmi yettinchi kuni hatmi qur'on qilinib xalqqa osh berildi va shu munosabat bilan chaqaloqqa bek deb ism qo'yildi kumushning yaqinlarigina emas balki fojiadan xabardor bo'lgan shaharning katta kichigi zaynabga beriladirgan jazoni erta kech kutmakda edilar biroq fojianing o'ninchi kunlarida zaynabning jinni bo'lib ochiq ko'yi ko'chada yurgan xabari va og'asi tomonidan ushlanib kishanga solingan mojarosi eshitildi zaynabning jununi qozilar va tabiblar tarafidan ham tasdiq etilgach uning ustidagi jazo ko'tarildi Dar haqiqat aqldan yozib ko'chalarda ochiq kezish va kishanga tushishning o'zi ham zaynab uchun kichkina jazo hisoblanmas edi fojianing yigirmanchi kunida yana xatmi qur'on qilinib butun yurtga osh berilgandan so'ng bechora bolu paridan ayrilganlar marg'ilonga qaytish harakatiga tushdilar yodgor bek ham oftob oyimning quchog'ida ketmakchi uning olib ketilishiga qarshi hech kim yo'q edi eng keyingi vidolashuv kuni yetdi otabek qutidor va oftob oyim qabristonning ikki tup qurug'an chinor yog'ochi orasiga turg'izilgan yangi xishtin sag'ana qarshida to'xtadilar sag'ananing o'ng boshidagi toshdan o'yib yasalgan lavha ko'zga chaqilib turar edi la ilaha illallohu muhammadur rasulilloh هذه المرقد المنورة للمظلومة المشهودة المغفرة kumush bibi binti mirza karim marg'inoniy tarixi tavalludi bir ming ikki yuz qirq sakkiz vafoti bir ming ikki yuz oltmish to'qqizinchi yil hijriy jumatul avval bu lavha bir pavradan husn sanamiga yodgordir bunda matfun kundash balosining namoyon bir qurbonidir ayot char etting ortiq jabr bunyod ko'zim yoshliq tilimda qoldi faryod hayotim lolazoriydin ayurding yoqib jonim kulim ko'kka sovurding bechora ona chidalmadi qabrni quchoqlab u voz tortdi otabek ham qabri yonig'a tiz cho'kib ko'z yoshsi bilan tuproqni loy qila berdi qutidor lavha qarshisida edi lavhani o'qib chiqqandan keyin ul ham piq piq yig'lab yubordi yarim soat chamasi shu holda qoldilar qur'on o'qishga ham hech kimda majoli yo'q edi qarshidagi binoga yusufbek hoji tarafidan qo'yilgan qori bularning holiga tushundi sekin sekin qorxonadan chiqib keldi va narida o'ltirib qur'on o'qidi oftob oyimning nolasi bosilsa ham lekin ko'z yoshsi tiyilmadi bir ulgina emas anavlar ham shu holda edilar fotiha tortilgandan so'ng qutidor va oftob oyim qoriga pul berdilar qori ketgandan keyin har qaysilari o'zlarini bosib alohida alohida qur'on o'qib bag'ishladilar so'ngra ohista ohista yo'l olib qabr bilan vidolashdilar go'yo kumush mendan rozi bo'ling deb onasiga xitob qilar oftob oyim orqasiga qaray qaray yig'lab kelar edi otabek ularni uyga qo'yib qabr yonig'i keldi va tuni bilan shunda qoldi erta bilan hasanali aravani qo'shib tayyorlagan mayda chuyda aravaga tashilar edi eng keyinda oftob oyim kumushning kiyimlari bilan yodgor bekni ko'tarib chiqdi keyinroq yusufbek hoji bilan qutidor ko'rindilar iqtidor vidolashib aravaga chiqqanda ko'cha tarafdan otabek kela berdi kelib otning jilovini ushladi va ot ustiga mingan hasanaliga tushing otdan dedi hasanali otdan tushdi otabek irg'ib otga mindi va qutidordan so'radi otni haydaymi qutidor bilan hoji tushunolmay bir birlariga qarashdilar yo'lakda turgan o'zbek oyim darvozadan mo'ralab qo'ydi qutidor indamagani uchun otabek o'zicha otni haydab yubordi marg'ilonga jo'naydirgan hasanali gangib ko'chaning o'rtasida hojiga qaradi hoji yurakdagi oyimg'a yer ostidan ko'z qirini tashladi otabek ortiga qaramasdan aravani bir yildan so'ng otabek usta alim bilan birga toshkent keldi hoji va o'zbek oyim og'iz ochib undan ranjiy olmadilar ul mehmonlar kabi edi na otasi va na onasi bilan ochilib so'zlashmadi usta alim bilan bir hafta chamasi toshkentda turib eng so'nggi kecha yolg'iz ko'yi kumush qabri yonida bo'ldi kecha oydin qabriston tip tinch uzoqroqdan qur'on tovushi eshitilar edi ikki tup chinor budoqlarida qo'nib o'ltirgan uch to'rtta boyqushlar qabr yonig'a tizzalangan otabek va yuqori quyi do'mbaygan qabrlar bu tilovatga somi kabi edilar qur'on oyatlari qabriston ichiga og'ir ohangda oqar edi qabr yonig'a tiz cho'kkan yigitning ko'z yoshlari ham qur'on oyatlariga qo'shilishib oqar edi biror soatdan keyin tilovat to'xtaldi otabek holsizlanib oyoq uzra turdi va orqasidagi yarim yalang'och ko'lagani ko'rib bir necha qadam qabr tomonga tislandi ko'laga yalang'an sumol unga yaqin yurib keldi Kim bu? Bu men. Men. Bu men kumush. Otabek tovush egasini tanidi. Bu Majnuna Zainab edi. Ket Yo. Men kumush zaynab ketmay iloji qolmadi zeroki dunyodagi eng yaqin kishisi unga chet amrini bergan edi zaynab orqasiga qaray qaray otabekdan uzoqlashdi otabek qaytib unga qaramadi qabr yonig'a tiz ertasi kun o'zbek oyim yig'lay yig'lay yodgorbek uchun tiktirgan kiyimlarini o'g'liga topshirdi otabek usta alim bilan birga marg'ilonga jo'nadi bundan so'ng otabek toshkentga qaytib kelmadi bir necha qayta o'zbek oyimning o'zi marg'ilon borib keldi 1277 yilning kuz kezlarida bo'lsa kerak yusufbek hoji qanoatshodan bir xat oldi qanoatsho avliyo otadan yozar edi o'g'lingiz otabek yana bir kishi bilan bizning qo'shinda edi olmota ustidagi o'rus bilan to'qnishmamizda birinchi safimizni shu ikki yigit oldi va qahramonona urushib shahid bo'ldi men o'z qo'lim bilan ikkisini dafn etdim yusufbek hoji hatmi qur'on qilib yurtga osh berdi o'zbek oyim qora kiyib ta'ziya ochdi siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining o'n oltinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova